Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահը ստորագրել է մի շարք օրենքներ։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը նոր տնօրեն ունի։ Ազգային ժողովի էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովը հրապարակել է եզրակացությունը։ Սեպտեմբերին կկայանան ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրություններ։ ԱՄՆ անկախության օրվա կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Մայրաքաղաքում աճել է շտապօգնության կանչերի թիվը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հավաքների ազատության մասին Արտակարգ դերության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Զենքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, հասարակական կազմակերպությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, արհեստակցական միությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, մասին Կուսակցությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, ազգային անվտանգության մարմինների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին, զինվորական ծառայություն անցնելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին, Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին, Հանրակրվեի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին, մասին Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, տեղական հանրակրվեի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, Տեղական ինքնակառավարման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքները։ Այս մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 9-ին թիվ 10 եւ 11 ընտրատարածներում տեղի կունենան ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորների լրացուցիչ ընտրություններ։ Այս մասին որոշումն ընդունվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3 կայացած արտահերտ նիստում։ Հաշվի առնելով թիվ 10 եւ թիվ 11 ընտրատարածներից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավորներ Լեռնիկ Լենտրուշայի Հովանիսյանի, եւ Արմու Մարդիից Ատրյանի падգամավորական լեզորությունները 2018 թվականի հուլիսի 2-ից դադարած համարելու մասին ազգային ժողովի 2018 թվականի հուլիսի 2-ի արձանագրությունները Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերփուի Արզումանյանի վերոհիշյալ ընտրական գործողությունների մեկնարկը տրվել է կիրականացնեն գրանցումները, որը կտևի մինչև օգոստոսի 5-ը։ Օգոստոսի 6-ից էլ կսկսվի նախնդրական քարոզարշավը։ Նախնդրական քարոզարշավը կտևի մինչև սեպտեմբերի 7-ը ներառյալ։ Նիստի վերջում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել պատասխանատուներին առաջիկա ընտրությունների հետ կապված հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցով նախատեսված բոլոր միջոցառումները սահմանված ժամկետներում եւ պատշաճ մակարդակով իրականացնելու նպատակով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը այցելել է Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ ներկայացնելու նորանշանակ տնորենին Յուլավանյանի ռեպորտաժը։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամն այսուհետ կղեկավարի Տիգրան Ծատրյանը։ Որոշումը պետնախարարի խոսքով կայացրել է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ներկայացնելով նորանշանակ տնորենին ասաց, որ նա նոր մարդ չէ գյուղատնտեսության ոլորտում գյուղատնտեսության ոլորտին ծանոթ է, զբաղեցնում էր գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալի պաշտոնը, միջև այդ երկար տարիներ զբաղեցրել է Արցախ էներգոփակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի պաշտոնը, հաջատեղյակ է եւ ֆինանսական ոլորտին, եւ գյուղատնտեսության ոլորտին, եւ ես համոզված եմ, որ իրեն կհաջողվի նոր թափ հաղորդել նոր շունչ հաղորդել գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի աշխատանքներին, բարձրացնել իրականացող աշխատանքների արդյունավետությունը եւ որ որ առանձնահատուկ կարեւորություն ենք տալիս դրան աշխատանքների թափանցիկությունը ես հույս ունեմ, որ կոլեկտիվը միամուր կայտնվի եւ բոլոր ջանքերը կուղի համատեղ աշխատանքների իրականացման։ Պետնախարարը շնորհակալություն հայտնեց Հրանտ Սաֆարյանին այս դժվարին ժամանակահատվածում հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարելու համար։ Իրականում այս ժամանակահատվածը շատ բարդ էր, կապված բերքահավաքի, կապված մթերման եւ ընդհանուր առմամբ տարբեր ծրագրերի վերանայման հետ կապված եւ պարոն Սաֆարյանը ոչ միայն այս կարճ ժամանակահատվածում, այլ նաեւ իր երկարատև աշխատանքով Գյուղի եւ Գետեսյան աջակցության հիմնադրամի շրջանակներում ապահովել է աշխատանքների պատշաճ կատարում, բարձր պատասխանատվություն։ Ներկաները շնորհավորեցին հիմնադրամի նորանշանակ տնորենին, ով հույս հայտնեց, որ համատեղ աշխատանքով կկարողանա կարողանան արդարացնել այն վստահությունը, որն այսօր դրվեց իր ուսերին։ Ես բարձր եմ գնահատում ձեր վստահությունից եւ յանքի առանջան խնայի, որպեսզի նոր գոլեգաների հետ արդարացնենք ձեր եւ մեր հանրության բարձր վստահությունը։ Յուլիա Վանյան այսօր շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեկազգային ժողովի էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովը գումարել է հերթական թակ նիստը, որին հրավիրված են եղել հունիսի 28-ի ազգային ժողովի նիստի միջադեպի մասնակիցներ Շանա Գալստյանը եւ Հայկ Խանոմյանը։ Հանձնաժողովը հրապարակել է Արցախի հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորներ Ժանա Գալստյանի եւ Հայկ Խանոմյանի կողմից 2018 թվականի հունիսի 28-ին ազգային ժողովի նիստում վեճակռվում падգամավորական էթիկայի կանոնները խախտելու վերաբերյալ եզրակացությունը։ Այն ներկայացրել է հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը։ 2018 թվականի հունիսի 28-ի ազգային ժողովի հերթական նիստում падգամավոր Հայ Խանոմյանի քաղաքական խոսքին հաջորդել է падգամավոր Ժաննա Գալստյանի հայոյանքը, որն անպատասխան չի մնացել Հայ Խանոմյանի կողմից վեր է ածվել վեճակռվի եւ փոխադարձ հայոյանքի Ազգային ժողովի կանոնակարգ Արցախի հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետի համաձայն падգամավորը պարտավոր է պահպանել падգամավորի էթիկայի կանոնները։ Վերջիններից պահվածքը համարում ենք անընդունելի երևույթ, որն անհամատեղելի է падգամավորական էթիկայի կանոններին եւ հարիր չէ մեր ավանդույթներին։ Հանրային հնչեղություն ստացած հարցերի ուսումնասիրման նպատակով ազգային ժողովում ստեղծված քննիչ հանձնաժողովն այսօր խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողների ներկայությամբ հրապարակել է ստեղծման պահից հունիսի 2-ից առ այսօր հանձնաժողովի կատարած աշխատանքների միջանկյալ հաշվետվությունը։ Խոսելով այս ընթացքում ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի իրականացրած գործունեության մասին, հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Աղաբեկյանը նշել է, որ ուսումնասիրվել են քաղաքացիներից ստացված թե բանավոր եւ թե գրավոր դիմումները, ինչպես նաեւ տարբեր դեպքերի առնչությամբ հանդիպել են քաղաքացիների հետ։ Ընդհանուր առմամբ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը հաշվում է հանձնաժողովին ներկայացված հանրային հնչեղության շուրջ 29 դիմում։ Քննիչ հանձնաշողովը հանրային հնչեղություն ստացած երկու կոնկրետ դեպքերի վերաբերյալ հավաքագրված նյութերն արդեն ուղարկել է դատախազություն։ Հաշվի առնելով խորհրդարանական գործնեայության ժամանակային յուրահատկությունները եւ կանոնակարգային պահանջները, քննիչ հանձնաշողովը իր վերջնական զեկույցը կներկայացնի աշնանային նստաշրջանի ընթացքում։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժինը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ԱՄՆ անկախության օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Բարձրեն գնահատում այն պատկառելի աջակցությունը, որը Միացյալ Նահանգները շարունակում է ցուցաբերել Հայաստանում ժողովրդավարության եւ քաղաքացիական հասարակության ամրապնման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, տնտեսության զարգացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, անվտանգության համակարգի հզորացման, խաղաղապահ կարողությունների ընդլայնման եւ բազմաթիվ այլ բնակավարներում։ Այսօր առավել քան երբևէ այդ աջակցությունն արդիական է մեր երկրի համար։ Չափազանց կարևորում ենք Միացյալ Նահանգների, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի դերակատարումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման եւ մեր տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատման գործում։ Գոհունակության պետք է նշեմ, որ ԱՄՆ-ում բնակվող ստվար հայ համանքի առանձնահատուկ դերը, որն իր գործուն կառույցներով եւ անվերապահ նվիրվածությամբ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների սերտացմանը ամուր կերպով շաղախում է մեր երկրների բարեկամությունը, մասնավորապես ասված է ուղերձում։ Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Ռուսաստան-Ադրբեջան բարեկամության միջխորհրդարանական խմբի նախագահ Դմիտրի Սավելևի կողմից Ադրբեջանում արված սադրիչ հայտարարության առնչությամբ հանդես եկել հայտարարությամբ։ Ռուս պատգամավորի հայտարարությունները չի կարելի անուշադրության մատնել եւ դրանք վերագրել հերթական պոպուլիստական ելույթներին, հատկապես ստեղծված այն բարդ իրավիճակում, երբ մեր տարածաշրջանում փխրուն խաղաղության պահպանումն այդքան կարեւոր է դառնում։ Ռուս պատգամավորի խոսքերը չեն կարող ընդունվել զսպվածությամբ, հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմի ռազմատենչ ռետորաբանությունը եւ շփման գծում սադրանքները, ինչի հետևանքով շարունակում են զոհվել առաջնագծում կանգնած մեր երիտասարդ զինծառայողները։ Այդ հայտարարություններում ակնհայտ է դառնում նաև հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ ռուսական կողմի գործադրած երկար տարիների բազմակողմանի ջանքերի նկատմամբ երկրի բարձրագույն ղեկավարության արհամարանքը։ Ռուս պատգամավորը պետք է հասկանա, որ մեր փխրուն աշխարհում յուրաքանչյուր բառ կրակոց է, որը կարող է կրկնապատկել իրավիճակի սրման վտանգները, սպառնալով հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին, մասնավորապես ասված է հայտարարությունում։ Միջազգային Եվրասիական շարժման ղեկավար Ալեքսանդր Դուգինի հայտարարությունը, թե 5 շրջանների փոխանցման մասին պայմանագիրը գոյություն ունի, որը քննարկվել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահաների կողմից, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այդ ինֆորմացիան բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը։ Վերջին տարիներին բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերի գլխավոր բաղադրիչը հանդիսացել այն, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պարտադիր միջազգային իրավական ուժ ունեցող կամ արտահայտության միջոցով մնացած տարերն ածանցիալ են։ Հայաստանն այս տարիների ընթացքում բազմից է հայտարարել, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչման իրացման եւ անվտանգության երաշխավորման հիման վրա հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի։ Այլ կարգի մտավարժանքները, մեկնաբանությունները ոչ միայն չեն համապատասխանում իրականությանը, այլև ուղղակի անհեթեթություն են, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հիշեցնենք, որ ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուգինը օրերս հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային 5 շրջանների փոխանցման մասին պայմանագիրը գոյություն ունի։ Կովկասում Ռուսաստանի միակ դաշնակիցն Ադրբեջանն է թեմայով Ադրբեջանում անցկացված խորհրդաժողովի ռուս մասնակիցներին ադրբեջանցիները փորձել են ցաներ կշիռ տալ, նրանց վերագրելով մտածածին եւ բարձր պաշտոններ։ Այս մասին ասել է ադրբեջանական հարցերով փորձագետ Անժելա Էլիբեկովան։ Խորհրդաժողովին հավաքվել են մի խումբ մարգինալ փորձագետներ, որոնց Բաքուն փորձել է մաքսիմալ ներկայացնել որպես Կրեմլի ձայն։ Դա բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը։ Փորձեն արել նաև այդ մարդկանց կշիռն ավելացնել։ Պետդումայում կոմիտեներից մեկի փոխնախագահին ներկայացրել են որպես Պետդումայի փոխնախագահի, իսկ մեկ այլ պարագայում որպես Պետդումայի նախագահի ասաց Էլիբեկովան ու հավելեց, որ ռուսական արտաքին քաղաքականության մեջ որևէ բան չորոշող մարդկանց փորձել է ներկայացնել որպես ծանրակշիռ դեր ունեցողների։ Ստեփանակերտում շոկ եղանակով պայմանավորված վերջին մի քանի օրերին աճել է շտապօգնության կանչերի թիվը։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանի տնօրեն Անահիտ Հակոբյանը։ Նրա խոսքով վերջին տվյալներով գրանցվել է դեռևս 16 կանչ, գրանցված կանչերից երկու քաղաքացիների մոտ եղել է հիպերթերմիա, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, ինչին նպաստել է արևահարությունը։ Վերջիններիս էլ տեղափոխել են հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Ծառայությունն անվճար բուժօգնություն է տրամադրում Ստեփանակերտ քաղաքի եւ հարակից 19 համայնքների ամբողջ բնակչությանը, նաեւ անհրաժեշտության դեպքում ծանր հիվանդներին շրջաների ստեղափոխում հանրապետական բժշկական կենտրոն, ասել է Անահիտ Հակոբյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ կա առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 34-ից 39 աստիճան տաքություն։